Sa ngalan ng ala ang mahabagin ang maawain. Ang kwariya, ang araw ng matinding pagkabalisa, al kwariya. Ito ay isa sa mga pangalan ng araw ng paghuhukom tulad ng al-haq at tama at sakha at al-gaisiha at iba pang pangalan. Ano ang kwariya? Ang araw ng matinding pagkakabalisa? At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang kwariya, matinding pagkabalisa? Ito ang araw na ang tao ay katulad ng mga gamugamong nangagkalat o naglipana. At ang mga bundok ay tulad ng himulmol na lana. Kaya't sino mang matagpuan, ang timbang ng kabutihan ay mabigat magkakaroon siya ng buhay na kasiyasiya sa paraiso. Ngunit sino mang matagpuan, ang timbang ng kabutihan ay magaang. Ang kanyang kalungan ay ang hawiya. Hawiya, isa sa mga pangalan ng apoy ng impyerno. At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano pa ito? Ito ang apoy ng hamiya nagbabaga sa labis nitong init. Hamiya, ito ay apoy na nagbabaga sa labis nitong init. Ayon kay Bukhari at Muslim, si Abu Huraira ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng ala ang apoy na pinaninigas ng anak ni Adan ay isa lamang bahagi sa pitumpung bahagi ng apoy sa impyerno. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Abu Huraira na sinabi ng propeta, katotohanan ang taong makatatanggap ng pinakamagaang parusa ng apoy ng impyerno ay yaong tao na mayroong dalawang kasuotang pangpaa na nagiging sanhi ng pagkulo ng kanyang utak. Amad, versikulo 2, kapitulo 432 at versikulo 3 Kapitulo 313